mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'onli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'onli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Cihattur tanlagan yoli ularning Qur'on ham sunnattur hayot mizoni Cihattur tanlagan yoli ularning Qur'on ham sunnattur hayot mizoni Duch kelsa xatarga qilar tavakkul Rabbiga sig'inib bordur duosi Duch kelsa xatarga qilar tavakkul Rabbiga sig'inib bordur duosi mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinim izzati g'oyisi qilmoqdir qur'oni oliy ko'zlaydi shahodat olloh rizosi mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinim izzati g'oyisi qilmoqdir qur'oni oliy ko'zlaydi shahodat olloh rizosi jihoddir tanlagan yo'li ularning qur'on ham sunnatdir hayot mizoni jihoddir tanlagan yo'li ularning qur'on ham sunnatdir hayot mezoni duch kelsa xatarga qilar tavakkul rabbiga sig'inib bordur duosi duch kelsa xatarga qilar tavakkul rabbiga sig'inib bordur duosi Mağedo ezdin preson ezidin Bu cihat karvini uzak menzili Sabırdır lazimi her bir seferde Notlar kökleydu tamçı sakini Mağedo ezdin preson ezidin Bu cihat karvini uzak menzili Sabırdır lazimi her bir seferde Notlar kökleydu tamçı sakini kel dostum qitilg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olg'a yuraylik bu jihod boqiydur toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri kel dostum qitilg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olg'a yuraylik bu jihod boqiydur toki qiyomat yursin jahonni islomning Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinler izzeti Bayisi kılmaktı Kur'an diyarı Gözleydi şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinler izzeti Bayisi kılmaktı Kur'an diyarı Gözleydi şehadet Allah rızası Varisi kılmaktır Kur'an diyali Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası